Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo a morir que no nazca. Dinero puta chipetiaca. Bebecita que te toque, voy a quemarle la pata. Tengo una 40 toda negra como baby rata. Fuleta si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto para comprar a tu gata. fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el Expreso y te rompemos la lata. Ah no metes la mambiche. Tú no metes la mambiche. Tú no metes te cabras, Tú no, tú no metes la mambiche. Tú no metes la mambiche. Tú no a la mambiche. Y si te me enfocas, no vamos a switch. Tengo una letra corrupta, medio ejemplo de gobierno. En night por ahí viene el invierno. Dictadura lirical de nadie dejó rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Uh. Son parte de mi colonia. Le robo la pauta en la pista. Sigo dar la vista, poder imperialista. El yankee, el verdadero terrorista. digan que soy real. Hablar de matar con cualquier metal. Buscarme un caso estatal o cumplir con Anuel en la federal. Ah, pupilos sigan aprendiendo el teacher. Los aires son pussy, buscan que me lo chiche. Haré como Zuna, darte un palo por pitcher. O un microfonazo por Saraman, biche. no me te cabras, Saraman, biche. Tú no me te cabras, Saraman, biche. Tú no me te cabras, Saraman, biche. Tú no me te cabras, Saraman. Tú no me te estás Nunca han metido. Ver la guagua y todos se meten pa'l bohío. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Hussein. El canto lo controlo desde Luis Muñoz Marín. Estaba la switch y no existe chota que me fiche. Y si le a esta bicha que se desenviche Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos, facturamos. Si no me crees, pregunten Ferragamo Salvatore. Que llamen a los doctores que andan con la Supreme y vienen de esos colores. A-Town contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que subes de poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando bucemi, ustedes están ahorrando para los peines de la semi. Tú estás bien guiado de Gantel, bien guiado de qué. Habla mucha mierda, pero nadie te cree si es destino. A todo el mundo le pone un camino. Yo desde los 16 en Mercedes con Anchifino. Cogiarse, se Ocho años, un caso federal, federal. Doble M me quieren matar. Cuando el lo martillen, papá, descansar, descansar. Después su madre va a llorar. no bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital que lo entierren en el pilar, en el pilar. Vamos a los tan asustados, asustados. Los matamos mientras están en empericados. Tengo a la abogada del diablo ya está todo pagado. Las balas no tienen güey, el caso va tumbado. Mataron a gallas, son soldados enterrados. Pero la 22 los va a dejar crucificados. Tengo los clavos de Jesucristo en mi mano tatuado Te secuestro y te van a encontrar descuartizado. Tú no me des cabra, yo también tengo sicario soy millonario. Cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezamos un rosario. Gucci, Prada, Louis V. Me extrañaron, ya volví. El más hijo puta encima de un B. Le pasé por encima y los lo vi. G65 con los padiquí. Tú te mueres sin llegar aquí. Me serían con dos en el jet Para querer conmigo tienes que subir el ki, cabrón. ya ya, ya. dime, los lo los cabrón? conejo, ya que los leones no se mezclan con los tiburones. ya, Yeah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bad Pony, baby. Bad Bunny, baby. Bad, bad, bad, bad, bad. Tú no cabra. Esto es This is the remix. Ayer ni hay ni nunca. Anuel. Free Anuel. Cocuyuela. Cocuyuela. Da, da, da, da, da Yankee. Da, da, Yankee. Bad Bunny. Bad Bunny. Diwa. Diwa. This is Mambo, mambo Mambo kings Tú no me te cabra, cabrón this Music. Deja eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?